Ադրբեջանական զինուշը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է ԴՇԿ տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Մեկնարկում են 6-րդ գումարման լեգահայական ժողովի 4-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Կառավարությունը հաստատել է ԼՂՀ 2017-ից 2019 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Արցախի արտգործնախարարը Բելգիայում հանդիպել է Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար կազմի հետ։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն այցելել է Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Հայաստանի Հանրային հերոստանգերության մի խումբ աշխատակիցների ապարգևատրել է մեդալներով եւ շնորհել պատվավոր կոչումներ։ Միխայել Տալի հուշամրցաշարում գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը երկրորդ ոչ-ոքից հետո ունի 1 միավոր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 450 գրակոց։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 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սեպտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի փոխնախագահի մշտական հանձնաշողովների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են նոր նստաշրջանում խորհրդարանի հանձնաշողովներում շրջանառության մեջ գտնվող օրենքների նախագծերի պատրաստվածության հարցերը։ Գլխադասային հանձնաժողովների ղեկավարները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը տեղի կունենա վաղը ժամը 11-ին։ Կանոնակարգի համաձայն նախատեսվում է նաև օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ընթացակարգ։ Նույն օրն ազգային ժողովի նախագահն ընդունել է բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին եւ նրա հետ Արցախ ժամանած մարդասիրական օգնություն բարեգործական կազմակերպության անդամներին։ Խորհրդարանի ղեկավարն ընդգծել է, որ բարոնուհի Քոքսի 85-րդ այցը հանրապետություն հատկանշական է այն իմաստով, որ տեղի է ունենում Արցախի անկախ պետականության 25-ամյակի օրերին։ Արցախը ճանաչելու է դառնում նաև ցեզանով, քանզի ամեն անգամ դուք բարեկամներին նոր խումբ եք բերում։ Այդ հանգամանքը շատ կարևոր է, քանի որ Ադրբեջանն անդադ փորձում է ապակողմնորոշել միջազգային կառույցներին սուտ եւ սխալ տեղեկատվություն տարածելով մեր երկրի մասին, նշել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Բարոնուհին նշել է, որ ամեն անգամ այցելելով Արցախ նկատում է առաջընթաց եւ յենթակառուցվածքների զարգացում, ինչն իրեն ոգեշնչում եւ ոգեվորում է։ Կողմերը քննարկել են խորհրդարանական կապերի ընդլայնմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, Ստեփանակերտում գործող վերականգնողական կենտրոնի գործունեությանը, ապրիլյան պատերազմական գործողություններից հետո փաստերի հավաքագրմանը եւ մարդասիրական բնույթի այլ թեմաներ։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը հերթական նիստում հավանության է արժանացրել 2017-ից 2019 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ 2017-ից 19 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը գործադիր մարմնի քննարկմանն է ներկայացրել ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Ներկայացված տվյալների համաձայն 2017-ից մինչև 2019 թվականն ընկած ժամանակահատվածում տարեկան կանխատեսվում է համախառը ներքին արդյունքի 8% աճ եւ արդեն 2019 թվականին համախառը ներքին արդյունքը կկազմի 308 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում արտացոլվել են նաեւ պետական բյուջեի սեփական եկամուտները կանխատեսումները, մասնավորապես Սեփական եկամուտները եկող տարին կլիներ մեր կանխատեսումների համաձայն 38 միլիարդ դրամ, 41 միլիարդ դրամ կլինեն 18 թվականին, 44.3 միլիարդ դրամ կկազմի 19 թվականին։ Այն ըստ հերթականությամբ ավելին է 0.3%-ական տոկոսով, 7.9%-ական տոկոսով եւ 8%-ով։ Այստեղ հարկային եկամուտները նույնպես աճում են համապատասխանաբար 7.2 տասորդական, 8.1 տասորդական, 8.3 տասորդական տոկոսով։ Միջպետական վարկը կանխատեսվող ցուցանիշների համաձայն 2019 թվականին կաճի 6.6 տոկոսով եւ կկազմի մոտ 53 միլիարդ դրամ։ Սպարտակ Թևոսյանը թվերը ներկայացրել նաեւ բյուջեի դեֆիցիտի մասին։ 17 թվականին կկազմի 3 միլիարդ 443.2 տասնորդական տոկոս, որը կազմում է հնայի 1.4 տասնորդական տոկոսը, իսկ հաջորդ տարիներին 18 թվականին կանխատեսում ենք, որ 1 միլիարդ 477.8 տասնորդական հավելուրդ կլինի, իսկ 19 թվականին շուտ 7.5 միլիարդ դրամի հավելուրդ կլինի։ Չնայած դեֆիցիտին կառավարությունը պահպանել է աշխատավարձերին ու սոցիալական բոլոր ծրագրերին ուղղված ծախսերը, ինչ վերաբերում է 2019 թվականին կանխատեսվող պրոֆիցիտին, ապա ծրագրային ուղղությունները, որոնց կհատկացվեն այդ գումարները, կորոշվեն միայն Հայաստանում համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո։ Ֆինանսների նախարարը ներկայացրել է նաև 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունը։ Նախարարի խոսքով փոփոխությունների անհրաժեշտությունը թելադրված է ապրիլյան պատերազմով, որը ազդել է հարկատուների տնտեսական գործունեության արդյունքների վրա։ 3 միլիարդ դրամով նվազեցնել 2016 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված հարկային եկամուտները առաջարկող փոփոխությունը պայմանավորված է հարկատունների տնտեսական գործունեության արդյունքների վրա ցույց թվականի ապրիլին տեղի ունեցած պատերազմական գործողությունների այն մեր հաշվարկներով կազմի 1.1 տասնորդական միլիարդ դրամի չափով ինչպես նաև հենց կառավարության կողմից փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը հարկային արտոնությունների դրամադրման ուղղված օրենսդրական փոփոխություններով մեր հաշվարկներով այդ գումարը կկազմի մոտ 300 միլիոն դրամ ինչպես նաև խոշոր հարկադու բեզ մեթալ ՀԱԿ բազմետերական գերության վճարող հակային եկամուտների գծով այս տարվա սպասելիքները, կանխատեսումները, որոնք իրենց իսկ կողմից իրենք տվել էին 4.2 տասորդական միլիարդ դրամի չափով, իսկ այսօրվա դրությամբ եւ միջև տարվա վերջը ըստ իրենց կանխատեսումների դա 1.6 տասորդական միլիարդ դրամի չափով պակաս կլինի, քան 2019 տեղադրել ենք մենք բյուջեում։ Միաժամանակ 2 միլիարդ դրամով նվազեցվել է 16 թվականի պետական բյուջեի մի շարք ծրագրերում նախատեսված գումարները, որը կառավարությանը այնուամենայնիվ հնարավորություն է տվել եւ մենք մանրամասը ուսումնասիրել զվերլուծություններից հետո տարբեր ոլորտներից պակասեցող գումարները յուրաքանչյուր ոլորտի մասով մենք համաձայնեցել ենք ոլորտի պատասխանատուների հետ եւ այդ 2 միլիարդ դրամը պակասացել է։ Միաժամանակ առաջարկում ենք 2.7 միլիարդ դրամով ավելացնել շինարարության հողով գումարների չափը։ Այսինքն 3.7-ական միլիարդ դրամի չափով մենք կունենանք ավելին պակաս հորդ, քան եւ նախատեսված է եղել պետական բյուջեի 16 թվականի սումական հաստատված չափը։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 27-ին Բելգիա աշխատանքային այցի շրջանակներում ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Եվրամիություն Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար կազմի հետ, խմբի նախագահ Էլենե Թեոխարոսի գլխավորությամբ։ Ինչպես հայտնում են ԼՂ արտաքին գործերի նախարարությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Արցախ-Եվրոպա փոխհարաբերություններին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը Կարեն Միրզոյանը հանդիպել է Եվրախորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամության խմբի ղեկավար Ֆրանկ Էնգելի եւ մյուս անդամների հետ։ Այնուհետև Եվրախորհրդարանի շենքում Կարեն Միրզոյանը որպես հիմնական բանախոս հանդես է եկել ելույթով Ֆրանկ Էնգելի կողմից կազմակերպված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն պետականաշինության 25 տարին անկայուն տարածաշրջանում խորագրով կլոր սեղան քննարկմանը։ Իր ելույթում արտգործնախարարը մասնավորապես նշել է, որ 25 տարի առաջ համաժողովրդական հանրախվեին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կողմ քվեարկեց անկախությանը, ինչը հանդիսացավ Ադրբեջանի կողմից տասնամյակների խտրականության եւ ճնշումների դեմ Արցախյան ազատագրական պայքարի տրամաբանական շարունակությունը։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն այցելել է Քաշաթաղի շրջանային բուժմիաբուրում պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն Կովսականի տեղամասային հիվանդանոց, ցանոթացել տեղի աշխատանքային պայմաններին, հանդիպել բուժանձնակազմի հետ եւ քննարկել արկա խնդիրները։ Կովսականի տեղամասային հիվանդանոցում մատուցվում են ծննդոկնության, նյարդաբանական, մանկաբուժական, ընդհանուր թերապևտիկ ծառայություններ։ Հիվանդանոցում գործում է նաեւ լաբորատորիա։ Կարինե Աթայանը գոհունակություն է հայտնել բուժանցնակազմին իրականացվող աշխատանքների համար։ Այնուհետև նախարարն այցելել է Իշխանաձորի գյուղական բժշկական ամբուլատորիա, հանդիպել աշխատանքային կոլեկտիվի հետ։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության Արյունաբանության եւ Ռուսկաբանության հայկական ասոցիացիան մեծահասակների ռուսկաբանություն, արյունաբանություն թեմայով գիտաժողով է անցկացնում։ Գիտաժողովին բացման խոսքով հանդես է եկել ԼՂՀ առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանը, նշելով, որ Արցախում մեծ նշանակություն են տալիս արյունաբանության եւ ռուսկաբանության զարգացմանը։ Գիտաժողովի սկզբում արյունաբանության եւ ռուսկաբանության հայկական ասոցիացիայի անդամ մանկական օնկոլոգ եւ գինեկոլոգ Գևորգ Թամամյանը ներկայացրել է ասոցիացիայի կատարած աշխատանքները եւ տեղի մասնագետներին առաջարկել ներգրավել այդ աշխատանքներում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի կառավարության որոշմամբ Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերի կարկուտից ստուժած համայնքներին շուրջ 330 տոննա բարձրորակ ծորենի սերմացուի տրամադրման գործընթացը ավարտին է մոտենում։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարարության, բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Նման տիպի աջակցությունը նրա Հայաստանի մարզերի մեր հայրենակիցներին առաջին անգամ է տրամադրվում։ Արագածոտնի մարզի համայնքներին տրամադրվել է 52 տոննա, եւս 48 տոննա կտրամադրվի մոտորերս, իսկ Շիրակի մարզի համայնքներին արդեն հատկացվել է 230 տոննա, ասել է Վիլեն Ավետիսյանը եւ հավելել, որ սերմացուն արտադրված է տեղական մասնագիտացված կազմակերպության կողմից։ Հանրապետությունում ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ գործում է 226 հասարակական կազմակերպություն։ Այս մասին ասել է Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետ Գայանե Մաքսիմովան, նշելով, որ գործող հասարակական կազմակերպությունները ծավալում են տարբեր գործունեություններ, այդ թվում բարեգործություն եւ օգնություն սոցիալական առանձին խմբերի, առողջապահություն, կրթություն եւ գիտություն, մշակույթ եւ արվեստ, սպորտ եւ ֆիզիկական կուլտուրա։ Գոյություն ունեն նաև երիտասարդական կազմակերպություններ, որոնք Մասնակիցների մոտ սերմանում են հայրենասիրություն, համախմբվածություն, հայրենաճանաչողություն, ազգային ոգի եւ այլն, ասել է Գայանե Մաքսիմովան։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի հանրային հերոստանգերության 60-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 3 երեկոյան այցելել է հանրային հերոստանգերություն։ Ղեկավար կազմի ուղեկցությամբ նախագահ շրջայց է կատարել ընկերությունում, ցանոթացել հերոստայեթերի բովանդակային եւ տեխնիկական որակի բարձրացման, եթերային նոր քաղաքականության, ինչպես նաեւ հերոստաընկերության շենքում վերանորոգման, աշխատակիցների գործունեության պայմանների բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին ու առաջիկա տարիների զարգացման հերանեկարին։ Նախագահ Հայաստանի հանրային հերոստանգերության 61-ի կապակցությամբ հերոստանգերության մի խումբ աշխատակիցների մշակույթի բնագավառում ներդրած ավանդի, ինչպես նաև երկարամյա եւ արդյունավետ աշխատանքի համար ապարգևատրել է մեդալներով եւ շնորհել պատվավոր կոչումներ։ Սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթով հանդես եկավ Բերկլիի, Կալիֆոռնիայի համասարանում։ Իր խոսքում նա հանգամանալից ներկայացրել է ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ապրիլին Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 1994-95 թվականների հրադադարի համաձայնագրերը նախապես ծրագրված լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի դեմ հարցակողական սպառազինությունների օթուժի ցաներ հրետանու համազարգային համակարգերի տանկերի օգտագործմամբ Այս հարցակումն ուղեկցվեց միջազգային մարդասիրական իրավունքի աղաղակող խախտումներով։ Բաքվի այս արկածախնդրությունը մեծ վնաս հասցրեց բանակցություններին եւ լրջորեն խաթարեց խաղաղ գործընթացը, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մարզասերների համար Մոսկվայում ընթացող Միխայիլ Տալի 10-րդ մրցաշարում Հայաստանի գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը սևերով մրցել է ռուսաստանցի Եվգենի Տոմաշևսկու հետ եւ դարձյալ բավարարվել ոչ ոքի արդյունքով։ Արոնյանը ոչ ոքի էր ավարտել նաեւ առաջին տուրի պարտիան իսրայելցի Բորիս Գելֆանդի հետ եւ ունի մեկ միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 17-ից 22 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։